Nilaro eh, eh, namin to. Sa bukas yung guys, tapos mo walang bukas. Oo, oh, tapos yung game yung guys. Hindi, para ano eh, kasi deadline yun eh. Oo, hapon. Eh, Sa Punta lang tayo ng hapon. Kasi pag ginawa ko yung verse, mabilisan lang naman eh. Pero magdamagan na naman eh. Magdamagan na naman. Pero kailangan tapusin na rin yun, no? Oo, kailangan tapusin mo. Pero sana, akin, pagdala ko sa iyo bukas. O yan, tawag na ako. Oo, sige. Tawag ako kaya pumunta ka na lang. Pero maghihintay ka na lang. Kasi baka wala rin ako bukas kasi. O ah, sige. Basta bahala na bukas, tawag mo ako. Gawin mo na lang ha? O ah, sige. Sige, kasi ako. Araw-araw ganito ang buhay namin Tanghali kung bumangon at kung matulog oras ay kay tulin At pagkagising ay alam kung saan tutungo Bigla na lang mawawan at bigla na lang maglalako Ang paa dinadala at kung saan ako sinasama Sa kaliwa, sa kanan, ang tungo ay barkada At pag nariyan na, ay simulan na ang kwentuhan Tawanan hanggang sa mag-inuman Ang serbesa ay magdamagan, oras ay di kahit pera ay maubos di nangihinaya Ngunit sayang naman na sandaling hindi ka piling ang isa't isa Huwag magtaka ngayon sa akin ay ipasa Mula sa kaliwa, ipasa mo sa kanan Limot ko na ang sandalit matatawanan At bago ko malimutan at tuluyan ang maglaon Ito ang sandali ng aking buhay sa maghapon Araw-araw ang buhay namin ay ganyan Hirap at pasakit ay di maiwasan Pagkatapos ng lahat ay di ko na mauulit pa muli ang aking ginawa Nakakasawa at ganun pa man ay nagagawa Na makapagsaya hindi nadala kahit walang wala na ako sa lapis At tuwing ako ay uuwi na bahay Nalulustay sa walang saysay na bagay Ganyan ang buhay Walang pinipiling mas mapaaraw man o sa gabi Di mapakali Sa inuman di pa huli Sa buong maghapon Nakasama ka na merong masayang pabaon At alaala, huwag mag-alala kung mabigo ka Mga kasama, pakinggan nyo ko Halika, huwag kang magsasalita at upang kami hamakin Baka bukas ipuman ako na sumalangin na ka amin At kung makakasama man kita sa anumang kasiyahan Apokalipsis, handa magtiis sa magdamagan Ngunit ano, ano? ang akin na pala Ngayong walang wala, anong magagawa Nakakasawa, paulit-ulit lang hanggang saan Ang kasiyahan, ngunit may kalungkutan at matapos ang lahat Ano ang aking natamo? Ang buhay sa magdamagan nung hatig nito Araw-araw, isang linggo, isang buwan, isang taon Ang aming buhay sa magdamagan Araw-araw, ang buhay namin ay ganyan Hirap at pagkakapiling Tulog sa araw sa gabi ay gising Gigising uuwi ang buhay ay sadyang ganyan At muli ang araw bukas sisikat na naman